1 Thessalonicense hoofdstuk 4 En nou het ik nog iets anders om van jullie te vragen, broers. Jullie het van ons geleerd hoe God wil jullie moet leven. Jullie doen het ook. Maar in die naam van die Heere Jezus verzoek ons jullie dringend. Leer jullie nog meer daarop toe. Jullie kennen die voorschriften wat ons op gezag van die Heere Jezus aan jullie oorgedraaid. Dit is die wil van God dat jullie heilig moet leven. Weerhou jullie van onzedelijkheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dit doen julle dan ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle egter dringend broers, lê julle nog meer daarop toe dat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe. Julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhou te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing en julle sal van niemand afhanklik wees nie. Ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslaapenes gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat by lewe tot by die wederkoms van die Here sal die ontslapenes hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aardsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde.